บุ๊กทูเก้าสิบเจ็ดเซดัมอินเดเวเดคำสันธานสี่เวสนิกิสตีรีเขาหลับ ทั้งที่โทรทัศน์เปิดอยู่ซา s p a วเย čeprav je bil televizor prižgan. เขายังอยู่ทั้งที่ดึกแล้วเชยอสตาวเชเพราเยบิลูจิปอสโนเขาไม่มาทั้งที่เรานัดกันแล้วนี่พริเชลเชเพราสมเซดอกวอริลี ทรทัศน์ยังเปิดอยู่ ถึงอย่างนั้นเขาก็หลับทีวีซอร์ยับิวพริชกานคลิปเทมูยังจะสปาวดึกแล้ว ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังอยู่บิโลยเงจะพอสนาคลิปเทมูเยเชอสตา เรานัดกันแล้ว ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่มา Dogovorili smo se. Kljub temu ni p r i š ทั้งๆทที่เขาไม่มีใบขับขี่ เขาก็ขับรถ Čeprav nima vozniškega d o v o l j e n า a vozi a v t ถึงแม้ถนนลื่น เขาก็ขับรถเร็วเพราะยเซสตาสปอสคาวซิฮิตรเขาขี่จักรยาน ทั้งทั้งที่เขาเมาเพราะยเพียนเซเปเลียสโคลิซอมเขาไม่มีใบขับขี่ แล้วยังขับรถ On nima vozniškega dovoljenja. Kljub temu vozi a u t o ทั้งทั้งที่ถนนลื่นเขาก็ยังขับรถเร็ว Cesta je spolska. Kljub temu vozi tako hitro. เขาเมา แต่เขาก็ยังขี่จักรยาน On je pijan. Kljub temu se pelje s kolesom. เธอหางานไม่ได้ ถึงแม้ว่าเธอจะจบมหาวิทยาลัย Nobene službe ne najde. čeprav je študirala เธอไม่ไปหาหมอ ถึงแม้ว่าเธอจะมีอาการเจ็บปวดก็ตาม Ne gre k zdravniku, čeprav ima bolečine. เธอซื้อรถ ถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีเงินก็ตาม Kupuje avto, čeprav nima denarja เธอจบมหาวิทยาลัยแล้ว แต่เธอก็หางานไม่ได้ s t u d i r a l a je, kljub temu ne najde nobene službe. เธอมีอาการเจ็บปวดแต่เธอก็ไม่ไปหาหมอ Ima bolečine. Kljub temu ne gre k zdravniku. เธอไม่มีเงินแต่เธอก็ยังซื้อรถ Nima denarja. Kljub temu kupuje avto.